Za njih je on pripremio dženecke bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Malo primjera je bilo da su veze između dvojice ljudi bile tako čvrste i neraskidive kao što su bile između Muhammeda sallallahu alejhi ve i Ebu Sufjana ibnul Harisa. Ebu Sufjan bijaše parnjak Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i jedan od njegovih vršnjaka, jer obojca su rođeni u približno isto vrijeme, a odrasli su u jednoj porodici. On bijaše Amidžić Allahovog poslanika, jer njegov otac Haris i Abdullah otac Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem su rođena braća, sinovi Abdul Mutalibovi. Osim toga, on je brat Allahovog poslanika po mlijeku, jer obojicu je skupa dojila Halima Sadija. Nakon svega toga, on bijaše drag prijatelj Allahovog poslanika još prije poslanstva i njemu najsličniji od svih ljudi. Pa da li ste vidjeli ili čuli za bližu rodbinsku i čvršću drugarsku vezu od ove koja bijaš između Muhammeda, sina Abdullahova i Ebu Sufjana, sina Harisova. Zbog toga je logično bilo da Ebu Sufjan bude među prvima koji su se odazvali pozivu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve i onima koji su ga najbrže počeli slijediti. Međutim, stvar se odvijala potpuno suprotno od onoga što je bilo za očekivati. Jer samo što je Allahu poslanik, sallallahu alaihi veselem, obznanio svoj poziv, te opomenuo najbliže rođake, u duši Ebu Sufjana se rasplamsa vatra mržnje i odbojnosti prema Allahovom poslaniku, prijateljstvo se pretvori u neprijateljstvo, prekinu se rodbinska veza, a bratstvo posta odbojnost i protivljenje. اليوم أنهي غربتي ولقاؤنا بمليكنا ومحمد والصحبة ولقاؤنا بمليكنا vrijeme kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve primio naredbu od svoga gospodara, Ebu Sufjan je bio jedan od najpoznatijih konjanika u plemenu Kurejš, kao jedan od najvrsnijih pjesnika tih dana. I svoje oružje i svoj jezik stavi u svrhu rata protiv Allahovog poslanika i borbe protiv njegova poziva. Svim svojim snagama radio je na uznemiravanju i borbi protiv islama i muslimana. je nijedan rat nisu vodili protiv Allahovog poslanika, a da on ne bijaš jedan od glavnih obornika te borbe, niti su na bilo koji način uznemiravali muslimane, a da on u tome nije imao golem je udio. Ebu Sufjan je svojim šeitanskim pjesmama jezikom neprestano napadao Allahovog poslanika, sallallahu alihi veselem, te o njemu govorio veoma ružne i ogavne stvari. Neprijateljstvo Ebu Sufjana prema Allahovom poslaniku je dugo trajalo, skoro 20 godina. U tom periodu nije propustio ni jedan mogući način na koji bi naškodio Allahovom poslaniku sallallahu alejhi veselem da ga nije primijenio. Nikakva vrsta lukavstva i pakosti nije ostala, a da je on prema muslimanima nije učinio. Pred samo osvajanje Meke bi određeno Ebu Sufjanu da pređe na islam, a o tom njegovom prelasku postoji poučna priča koju bilježi biografska dijela i prenose historijski zapisi. Stoga pustimo čovjeka lično da nam priča o tom prelasku na islam, jer njegovi su osjećaj dublji, a njegov opis događaja je precizniji i istinitiji. On kaže, إن تسل فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة Kada se vjera Islam dobro ustabili, i raširiše se glasino kretanju Allahovog poslanika prema Meki da je oslobodi, meni sva zemlja posta pretjesna, pa pomislih, gdje sada da idem, s kim da se družim, kod koga da budem. Onda dođoh svojoj ženi i djeci, pa im rekoh, pripremite se za napuštanje Meke, jer se prikučio dolazak Muhammeda, a u tom slučaju ako me ovdje zatekne, ja sam sigurno mrtav. Oni mi rekoše, pa zar nije došlo vrijeme da bolje progledaš, pa da vidiš da su i Arapi i ne Arapi svi redom pokazali poslušnost Muhammedu i prigrlili njegovu vjeru. Ti dalje uporno ostaješ protiv njega, a bio si najpreči od svih ljudi da mu pomogneš i da s njim surađuješ. Tako su me podsticali i nagovarali da prihvatim Muhammedovu vjeru, sve dok Allah ne rasprostrani moje grudi za islam. Istog časa ja ustadoh i rekoh svom sluzi mezkuru da nam pripremi konja i devu. Sa sobom uzeh svog sina Džafera i krenu smo ubrzano prema mjestu Ebva, koje se nalazilo između Meke i Medine i u kojem je kako sam obaviješten, ocio Muhammed. نحن جند الله دوما دربنا درب Kada se primakoh tom mjestu, preruših se tako da me niko ne prepozna i da ne bih bio ubijen prije nego što stignem do Allahovog poslanika i pred njim obznanim svoj islam. Išao sam zadnju milju pješke, dok su muslimanske izvidnice jedna za drugom prolazile idući u pravcu Mekke. Sklanjao sam im se s puta bojeći se da ne prepozna neko od Muhamedovih drugova. Odjednom naiđe Allahov poslanik sa svojom pratnjom, te ja izađo pred njega i otkrih svoje lice. On samo što me pogleda i prepozna, odmah okrenu glavu od mene na drugu stranu. Ja Pređoh na onu stranu gdje on gledao, a on ponovo okrenu lice od mene. Ja opet pogleda na stranu gdje on okrenuo svoje lice, a on opet okrenu glavu na drugu stranu. Tako postupi nekoliko puta. Kada sam dolazio Allahovom poslaniku sallallahu alaihi veselem nisam nimalo sumnjao da će se on radovati mom prelasku na islam, a da će se isto tako radovati i njegovi ashabi. Ali kada muslimani vidješe kako se Allahu poslanik sallallahu okreće od mene, svi redom me smrknuto pogledaše, počeše zakretati glavu od mene. Srete me Ebu Bekr, pa se zakrijenu od mene, tako upadnu i smržnjom ja onda pogledah Omer ibnul Hataba milostivim pogledom, a on se okrenuo od mene još upadnije nego njegov drug. Povrh toga, on mi posla jednog ensarija da me napada, pa mi ta ensarija poče govoriti. O Allahov neprijatelju, ti si znači uznemiravao i napadao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve i njegove ashabe. U tom svom neprijateljstvu prema Allahovom poslaniku dostigao si koliko je od istoka do zapada.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 u mom narodu, međutim, desilo se što i sam znaš, pa porazgovaraj s njim u vezi mene. On mi reče, ne, tako mi Allaha, ja mu nikad neću reći ni jednu riječ nakon što sam vidio kako se okrenuo od tebe, osim da se desi neka posebna prilika, jer ja veoma volim i cijenim Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Rekoh mu, o Amidža, pa kome me onda preporučuješ i ostavljaš? On odgovori, ja nemam više šta da ti kažem, osim ono što sam ti već rekao. Mene tada obuze tuga i briga. U tom času ugleda svog Amidžića Aliju ibn Ebi Taliba, pa i njemu rekao za svoj problem. On mi, međutim, odgovori kao i moj Amidž Abbas. Ja se tada vrati Hamidži Abasu pa mu rekoh, o Amidža, ako već ne možeš da umilostiviš srce Allahovog poslanika na moj problem, daj barem odvrati od mene ovog čovjeka što me napada i izlaže neugodnostima. On mi reče, opiši mi ga. Ja mu ga opisah, on reče, to je Nuajm, Ibnul Haris en Neđari. Onda posla po njega pa mu reče. Onu ajme, Ebu Sufjan je Amidžić, Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselnem i moj bratić. Ako je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselnem danas ljut na njega, sutra će s njim biti zadovoljan, pa prestani da ga napadaš i vrijeđaš. Tako je on s njim razgovarao sve dok me se stvarno ne okani i reče da me više neće napadati. Kada Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem odsjede u mjestu zvanom Dževha, ja sjedoh pred vrata njegovog stana. Sa mnom je bio moj sin Džafer. Kada me Allaho poslanik, dok je izlazio iz stana ugleda, okrenu lica od mene. Ja ne izgubih nadu da će se on udobrovoljiti. Pa kada bi god ulazio u kuću, ja bih sjedao pred vrata kuće, a svoga sina Džafera držao bih uzase. On bi dalje, kada me vidio, okretao pogled od mene. Tako provedo neko vrijeme, a kada mi posta toliko teško i neizdrživo, Rekao svojoj ženi, Boga mi, ako me Allahu poslanik ne prihvati i ne postane sa mnom zadovoljan, uzet ću ovoga svoga sina i otići ćemo nekud u pustinju sve dok ne umremo od gladi i žeći. الإسلام دين العاملين جدد العهد وجنبني الكلام إنما الإسلام دين العاملين وانشر الحق ولا تخشى الطغام فبصدق العزم يعلو كل دين فبصدق العزم يعلو كل دين فتية نتفانى في الجهاد فتية الإسلام هيا نتفانى في الجهاد Kada do vjerovjesnika doprišete moje riječi, on se smilova na mene. Sljedeći put, kada izađe iz kuće, on me pogleda nježnije nego jednom dotada, a ja se ponadah da će se na mene i osmijehnuti. Allahu poslanik uskoro uđe u Meku, a među njegovom konjicom uđu i ja. Kada on krenu u mezđid, ja požuri skupa s njim, ne rastajući se od njega ni jednog časa. Kada dođe dan bitke na Huneinu, arapska plemena se udružiše u ratu protiv Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, kojeg povedoše kao nijedan ranije. Za tu bitku pripremiše se bolje nego jednom dotada i odlučiše da zadaju presudni udarac islamu i muslimanima. Allahu poslanik, sallallahu alaihi veselem, sa velikom skupinom svojih ashaba krenu u susret neprijatelju, a s njima krenu i ja. Kada vidjeh ono mnoštvo mušrika, rekoh, Allaha mi danas ću da se iskupim za sva neprijateljstva koja sam vodio prema Allahovom poslaniku, a on će da vidi ono što će zadovoljiti i Allaha i njegova poslanika. ريح الصبا هيا معطر الآفاق من طيب من نهوى ريح الصباح هيا من طيب من نهوى فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق مملأ الدنيا بالأنس والعطر مري بروضته يا ريح وارتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر يا معاشر الشباب يدعوكم الرحمن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن يا معشر الشباب يدعوكم الرحمن لحياة دام وطاب في ظل Kada se vojske sukobiše, mušrici žestoko navališe na muslimane, među kojima zavlada panika. Počeše se rasipati od Allahovog poslanika i umalo nas zadesi težak poraz. Allahov poslanike je, draži mi je i od oca i od majke, poput postojanog brda čvrsto stajao u samom središtu bojišta, jahao je svoju mazgu i tukao sabljom, braneći sebe i one oko sebe kao razjareni lav. Ja tada skočih s konja, slomih korice sablje, a Allah najbolje zna da sam samo želio poginuti braneći Allahovog poslanika. Moj Amidža Abbas uze uzde mazge Allahovog poslanika i stade sa jedne strane. Ja zauzeh isti položaj s druge strane. U desnoj ruci sam držao sablju kojom sam odbijao neprijatelje od Allahovog poslanika, a lijevom rukom sam se držao za njegovo sedlo. Kada Allahov poslanik vidje moje veliko požrtvovanje, reče našem Amidži Abasu. Ko je ovo? On mu reče, ovo je tvoj brat i Amidžić, Ebu Sufjan ibnul Haris, pa oprosti mu i budi s njim zadovoljan, o vjerovjesniče. On mu reče, već sam to učinio i Allah mu je oprostio sva neprijateljstva prema meni. Moje srce uskipi od radosti zbog zadovoljstva Allahovog poslanika sa mnom. Ja poljubih njegovu nogu u ozengijama, a on mi doviknu. Brate moj, samo udaraj i kreći naprijed. Riječ je Allahovog poslanika pobudiše moju odlučnost i žar za borbom, da ja jurnuh na mušrike tako žestoko, da ih dobro uzdrmah. Sa mnom navališu i ostali muslimani tako da ih odbismo na veliku udaljenost i rasprši smo ih na sve strane. Od dana bitke na Huneinu, Ebu Sufjan ibn Haris je uživao u zadovoljstvu Allahovog poslanika s njim i bivao sretan u njegovom društvu. I pored toga, on nikada svoj pogled nije podigao prema Allahovom poslaniku, niti ga je zadržao na njegovom licu i stida prema njemu zbog svega onoga što je učinio u prošlosti. نرجو ثواب الله ثم المنى لقيا نرجو ثواب الله ثم المنى لقيا نرجو ثواب الله ثم المنى لقيا نرجو ثواب الله ثم المنى لقيا Žestoko se je kajao Ebu Sufjan zbog onih crnih dana koje je proveo u džahilijetu daleko od Allahova svjetla i od njegove knjige. Zato prihvati Kur'an i poče ga učiti dan i noć, udubljujući se u njegove propise i diveći se njegovoj veličini. U potpunosti zapostavi ovaj svijet, a preda se Allahu svim svojim bićem. Jedan put ga Allahu poslanik, sallallahu alaihi veselem, primijeti kako ulazi u mesđid, pa upita Aišu, neka je Allah zadovoljan njome. Znaš li ko je ono, o Aisha? Ne znam, odgovori ona. Ono je moj Amidžić, Ebu Sufjan ibnul Haris. Pogledaj, on je prvi koji ulazi u mesčid, a posljednji koji izlazi. Usto on pogled ne odvaja od kajševa svojih nanula. Kada Allahu poslanik, sallallahu alaihi veselem, preseli u najodabranije društvo, Ebu Sufjan se ražalosti kao i majka za svojim djetetom. Plakao je za njim kao što neko plače za svojim najmilijim. Sastavio je jednu pjesmu u kojoj je istakao svoju beskrajnu tugu i žalost za njim. U periodu kada je Omer el Faruk, neka je Allah zadovoljan njime, bio halifa. Ebu Sufjan osjeti da mu se prima kao Eđel, pa on sam sebi iskopa kabur. i za toga ne prođeše ni tri dana, a smrt mu dođe, kao da je između njih bio dogovoren susret. On pogleda svoju ženu i djecu i reče im, nemojte za mnom plakati, jer tako mi Allaha, od kako sam primio islam, nisam učinio nikakav grijeh. I za toga on ispusti svoju čistu dušu. Dženazu mu je klanjao El Faruk, neka je Allah zadovoljan njime. A zbog njegove smrti rastužiše se i on i ostali plemeniti ashabi. Njegovu smrt su računali kao veliki gubitak koji je zadesio islam i njegove sljedbenike. مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ